Op bladzijde 12 beginnen de psuke de zimra, de lofzangen, de zinnen van lof. Gezegend is hij die sprak. Maharuch she'amahar vayahaulam baruchuhu Baruch osei vereshihit Baruch omeve osei Baruch gozerum kayehem Baruch merechem ala arets ברוך מרחם על הבריות, ברוך משלם שחר טוב לרעיו, ברוך חי לאט וקיים לנצח, ברוך פודה ומציל, ברוך שמו. ברוך אתה אדוני, אלוהינו מלך העולם, האל, האף, הרחמם, המהולל בפי עמו, משובח ומפואר בלשון חסידיו ועבדיו, ובשירי דוד עבדיך, נהללך אדוני אלוהינו, בשפחות ובשמרות, נגדלך ונשבחך ונפארך, ונשכיר שמך, ונמליכך, מלכנו, אלוהינו. יחית חיי העולמים, מלך משובח ומפואר עדי עד שמו הגדול. ברוך אתה אדוני. Melchmulal mulal betishbachot. De gemeente eindigt met Amen.